52. pitanje Da li čovjek smije čestitati nekome na novorođenčetu ako znamo da ti ljudi nisu muslimani? Allah naredi u nas subhanahu wa ta'ala za dobročinstvo, dobročinstvo ne zabranjen prema nemuslimane. Čak to je, to je lijepo ponašanje koje vodi, koji se vodi puno ljudi koji su prihvatili islam poslije toga. Ne smijete da čisti ta špitanja novoriženja, čak kad neki umru, da ti njega saučiš, saučiš jel? Ali ne smiješ reći da Allah njega ne ga smiljuje, ne smije tako, jer nema e, milosti prema njemu kod Allah, kad umri, umri kao kafir, pa gotovo. Ali to je dvoj komšija koji s tobom uvijek uz tebi šta je znam, pa umru njegov sin i šta je znam, lijepe riječi samo reci i gotovo. Allah ne brzna. zna.